حدیث یازدهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند هنگامی که صدای اذان را شنیدید هر آنچه می میگوید آن را تکرار کنید در این حدیث مبارک حبیب خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم ما و شما مسلمان ها را آگاه می که وقتی که شما صدای از آن را شنیدید آواز از آن را شنیدید هر آن چیزی که معزین از آن گوینده میگوید مثل آن شما هم بگویید در دوام حدیث جناب رسول الله میگوید مگر در حی علی الصلاه و حی علی الفلاح شما بگویید لا حول ولا قوت الا بالله ما شاء الله کان و ما لم یشاء لم یکن این حدیث از کتاب صحیح بخاری